Në shpjegimin e Akides Tahawije të Imam Abu Ja'far al-Tahawit, lutem Allahun e madhëruar të na japë sukses në çdo hajër e na udhëzojë neve në rrugën e drejtë. E treguam që Imam Tahawiu ka thënë në fillimin e hyrjes së librit të tij që kjo është akidia e ehli sunnetit dhe xhamatit, Është e vërtetë që ata janë prej dijetarëve të Ehli Sunnetit dhe Xhematit, mirëpo në çështjen e imanit ata kanë gabuar, me ta gjithashtu dhe Abu Xhafir al-Tahawi dhe kanë gabuar edhe kanë rënë në akiden që quhet akide murxhive. Edhe këtë e kanë treguar një numër dijetarë të cilët kanë shpjeguar akiden Tahawi, kur të vijë momenti i duhur do t'i tregojmë emrat e tyre inshallah dhe sqarimet që kanë treguar ata në lidhje me këtë çështje. Kështu që kjo akide të cilën ne po e tregojmë, kjo është akide e Ehli Sunnetit dhe Xhematit. në çështjet të cilat janë treguar në të, përveçse në çështjen e imanit, mbase edhe në ndonjë çështje tjetër jo shumë të rëndësishme sa kjo, vetëm në çështjen e imanit thash, këtu domthonë shehu Muhammed ky Abu Jafar Tahawi ka gabuar dhe kanë kanë ndjekur mendimin e tyre që quhen Murxhiet el Fuqaha, Murxhit Fuqaha, Fuqaha domethënë dijetarë të fikhut, që ishte Abu Hanifja, Abu Yusufi dhe Muhammed ibn Hasan Shaybani, Këta ishin një prej tre grupeve të murxhive. Sqarimi i tyre do vi më mbrapa inshallah taala. Kjo ishte si parathënie nga që Ebu Ja'far al-Tahawi tha që kjo është akide e Sunnetit dhe Xhamatit. Më pas fillon dhe thot, Allahu mëshiroft. Naqulu fi tawhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillahi anna Allaha wahidun la sharika lah. Thotë ne themi, thotë në tauhidin e Allahut, duke e besuar, duke e besuar, domethënë ne themi diçka që po e besojmë, që ne që ne e besojmë që është e vërtetë, duke kërkuar sukses Allahut të madhëruar që Allahu është një dhe nuk ka shok. E filloi këtë domethënë duke shprehur idenë e përgjithshme që Allahu subhanahu wa taala është një dhe i pashoq. Dhe kjo është që bazohet domethënë në atë në thelbin e daues të çdo profeti. Çdo profet që ka dërguar Allahu subhanahu wa taala te populli i tij, gjëja e parë në të cilën i ka ftuar njerëzit i ka thënë ani ibudullaha rabbi wa rabbukum adhuroni Allahun zotin tim dhe zotin tuaj. Gjithashtu kanë thënë popujve u'budullah ma lakum min ilahin ghayru. I kanë thënë popujve të tyre profetët adhuroni Allahun nuk keni të adhuruar tjetër përveç tij. Kjo është fjala e parë që thoshte çdo profet popujve të tyre. Dhe Abu Jafar Tahawi, duke u nisur nga kjo që është dave e përgjithshme e të gjithë profetëve, e filloi librin e tij me çështjen domthonë e përgjithshme, idenë e përgjithshme të tauhidit, që është domthonë që njeriu duhet ta njësojë Allahun subhanahu wa taala dhe thotë dhe themi dhe besojmë që Allahu është një dhe nuk ka shok. Kjo është thelbi i imanit. Edhe këtu ka filluar shehu me besimin në Allahun e Madhëruar sepse edhe besimi në melaiket, librat e më radh, ë kthehen të gjitha te besimi në Allahun. Nëse një person nuk beson në Allahun e Madhëruar siç duhet, nuk i bën dobi pastaj besimi në melaiket, besimi në në profetët, besimi në gjykim, nuk i bën dobi. Nëse ai nuk e beson Allahun subhanahu wa taala siç duhet. Kjo gjëja e parë që duhet të besojë njeriu dhe thelbi i imanit është besimi në Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Jam urdhëruar që t'i luftoj njerëzit, derisa të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut." Kështu që detyra e parë në bazë në bazë të këtyre argumenteve dhe kështu siç e ka filluar dhe Shehu Ebu Xhafar Tahawi, detyra e parë që ka njeriu i cili dëshiron të bëhet besimtar kush është? Është dëshmia e shahadetit la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kjo është ajo që i ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam Muadhit, kur e dërgoi në Jemen i tha: Ti do shkosh te një popull që janë ndjekës të librave të mëparshëm, prandaj gjëja e parë në të cilën ti do i ftosh ata, kush është? është që të njësojnë Allahun e Madhëruar, an yuwahhidullah, njësojnë Allahun. Në një transmetim thuhet që të dëshmojnë fjalën la ilaha illallah. Në një transmetim thuhet që ta adhurojnë Allah. Kjo gjëja e parë. Gjëja e parë në cilën ti do i ftosh ata. Kështu që gjëja e parë në cilën ftohet njeriu në davën e Islamit, nuk i thuhet që sillu mirë, buzëqeshu njerëzve, jep sadaka, ose shko në haxh e gjëra të tilla, por gjëja e parë është që i thuhet adhuro vetëm Allahun dhe mos i bëj atij shok. Po qe se e pranon këtë gjë, pastaj kalohet te të tjerat. Në anë të kësaj që treguam, kuptohet gabimi i grupeve të humbura, të cilët thonë që gjëja e parë, domthonë në cilën ftohet njeriu nuk është kjo. Edhe pastaj këta, të cilët thanë nuk është kjo, mbasi kundërshtuan Kur'anin dhe Sunetin, ranë dakord në kundërshtimin e Kur'anit dhe Sunetit, dhe kundërshtuan me njëri tjetrin në këtë rënie dakord në kundërshtimin e Kur'anit dhe Sunetit. Do kështu që ata siç ka thënë Imam Ahmedi, grupet e humbura, ikhtalafu fil kitab wa ittafaqu ala mukhalafati al kitab. Ata thotë ranë në kontradiktë në shpjegimin e librit ose në kuptuarin e librit, të Kur'anit, Dhe kanë rënë dakord për ta kundërshtuar Kur'anin të gjithë. Të gjithë kanë rënë dakord për ta kundërshtuar Kur'anin, pastaj ranë në kontradiktë se si duhet si, si duhet kundërshtuar Kur'ani. Edhe këta e kundërshtuan detyrën e parë që ka njeriu dhe pastaj ranë në kontradiktë. E disa prej tyre thanë që detyra e parë e njeriut është që të meditojë, pastaj të besojë. Nuk nuk i lejohet të besojë përpara se të meditojë. Që të gjejë argumente, sepse ata thonë që njeriu të besojë duhet që të ketë argumente. Dhe pastaj fillojnë thonë argumente kush janë? Argumentet janë disa argumente filozofike të cilat janë tepër tepër të vështira për t'i kuptuar një njeri i thjeshtë, që shumica e njerëzve janë të thjeshtë. Kështu që ata thonë që një person që nuk e kupton tauhidin me anë të këtyre argumenteve që që këta i quajnë argumente të prera, ai quhet kafir. S'ka hyrë në fe fare. Kështu që thonë detyrë e njeriut është që ai domthon të meditojë përpara, edhe meditimi bëhet me anë të këtyre argumente që pretendojnë ata, të cilat nuk janë argumente fetare, por janë argumente logjike dhe as nuk janë argumente logjike, përkundrazi ato ato janë përrallat e filozofëve, të cilat ata vetë nuk kanë mundur t'i shpjegojnë detajet e tyre, inshallah shpresoj të tregohen në mësimet e ardhshme. Disa të tjerë e tepruan dhe shkuan më keq se kaq dhe thanë detyra e parë që ka njeriu është që të dyshojë pastaj të besojë. Edhe këta janë domethënë vetë ndjekësit e filozofëve ose si thosh siç thonë dijetarët zogjt zogjt e filozofëve. Domethënë këta thanë detyra e parë që ka njeriu është të dyshojë pastaj të besojë. Ibnu Haxher al-Askalani ka treguar në në kapitullin e tauhidit ku ka shpjeguar librin e Kitabut tauhidit të Sahih Buhariut, ka treguar në një prej temave këtë çështje, për cilën po flasim tani. Edhe ka përmendur fjalën e Imam Kurtubiut, që ka folur për këtë çështje dhe ka thënë: Sikur mos ketë Tek filozofët, vetëm se dy çështje do mjaftonin për të kuptuar njeriu që ato janë gabim dhe janë humbje e qartë. Dhe ka thënë çështja e parë është që ata thonë që njeriu nuk quhet besimtar derisa të dyshojë në fillim fare pastaj të besojë. Filozofët ka për qëllim ata që i thonë vetes tyre muslimanë, që janë Eshari, Mu'tazile, Maturidi e me radhë, Kullabije që janë grupe që i thonë vetes tyre muslimanë, por kanë ndjekë filozofinë. Këta një pjesë e tyre mirë thonë duhet të dyshosh përpara se të besosh. Thotë Imam Imam Kurtubiu, Sikur mos ishte tek te gjithë filozofia që kanë marrë ata, mos kishte të keqe përveç kësaj, që ata thonë dysho pastaj beso, kjo do mjaftonte. Kjo është kufër thotë. Kush i bën detyrë njerëzit që të dyshojnë në Allahun pastaj të besojnë, domethënë i ka urdhëruar njerëzit të bëjnë kufër para, pastaj të besojnë. Dhe kjo kjo lloj akide është kufër, që nxjerr nga feja islame. Edhe këta të gjithë, domethënë, këta të gjithë e kanë kundërshtuar metodën e selefëve të parë. Selefët nuk janë marrë me gjëra të tilla, me filozofira. Përkundazi, feja që ata u kumtonin njerëzve ka qenë e thjeshtë, e pastër, e qartë, nuk ka pas në të koklavitje. Vinte fshatari tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i thoshte si të bëhem musliman. Dhe i thoshte dëshmo se nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahut që meriton të adhurohet, Edhe gjithashtu i thoshte, Dëshmo se unë jam i dërguari i Allahut, edhe ai e bënte këtë lloj gjëje dhe quheshte musliman. Dhe pastaj mësonin njerëzit namazin dhe fillonin të faleshin. Gjithashtu e njëjtë gjë, të njëjtën gjë ka thënë dhe profeti sallallahu alajhi wasallam Muadhit. Edhe kjo ka qenë vetë davja e profetëve, të gjithë në këtë lloj gjëje thërrisnin. Kështu që kjo gjithë ide që tregon Kur'ani, suneti në formë kaq të qartë, këto u bërtasin në fytyrë të gjithë atyre që janë zogjtë e filozofëve dhe u thonë atyre Larg se ju nuk keni lidhje me fenë islame, jeni shumë larg. Edhe po e them këto gjëra se sot janë shumë përhapur sot në botën islame. Sot janë shumë përhapur në botën islame dhe këta sot na kanë sulmuar edhe neve dhe vendet tona. Problematika është njerëzit nuk i dinë këto gjëra, edhe mundet që të bien brenda tyre pa kuptuar fare. Se normalisht ata kur e kur e servirin kotën e tyre, nuk e servirin ata nuk të servirin kotën e tyre domethënë në në një kazan plehrash. Kupton? Ata ta servirin atë me një tabaka prej ari, të vendosin brenda tabakasë prej ari mish derri dhe të duket nga që tabaka është e bukur dhe është prej ari, duket sikur ajo që është brenda tij është diçka që është hallall. Kjo është problematika e tyre. Kjo është çështja e parë. Çështja çështja e dytë. Domethënë ne themi që detyra e parë që ka njeriu është të dëshmojë shahadetin. Mirëpo kjo nuk do të thotë që njeriu hyn në Islam vetëm me shahadetin. Njeriu mund të hyjë në Islam. Siç ka përmendur Ibn Abil Iz al-Hanafi, i cili është nga dijetarët më të njohur që ka shpjeguar akiden Tahawi dhe ndodhemi përpara me librin e tij tani, ka thënë që njeriu hyn në Islam me çdo lloj ë me çdo lloj çështje e cila është prej veçorive të fesë islame. Domethënë, çdo lloj adhurimi që është prej veçorive të Islamit dhe nuk e kanë fe të tjera, nëse njeriu e bën atë, fillimisht ai hyn në fenë islame. Hyn, pastaj thuhet ke për detyrë të bësh tjerat. Për shembull, nëse nëse është agjërim, dhe një person hyn në Islam, para se të para se të domethënë të bëhet agimi, edhe është koha e syfyrit. Edhe fillon dhe i flet për Islamin dhe do të bëhet musliman. Edhe fillon ha syfyr. I thotë alhamdulillah, fillon të hajë syfyr si musliman. Mbasi fillon të hajë syfyrin dhe fillon të agjërojë, thotë tash ka hyrë koha e sabahut, fillon fal sabahun. Hyri në Islam. Kështu që njeriu hyn në Islam me çdo lloj veprimi ose fjale, me anë të së cilës kuptohet që ai e dëshiron Islamin. Por, nëse ai të thotë dua të hyj në Islam, si ty, ti do i thuash që gjëja e parë që do të bësh për të hyrë në Islam dëshmo shahadetin. Nëse ai thotë unë do hyj në Islam dhe tregon me çdo lloj veprimi, nuk i themi jo, trego këtë një pastaj këtë. Përkundazi me çdo lloj veprimi, çdo lloj fjale, njeriu hyn në Islam, siç ka treguar domthonë në ngjarjen që Khalid ibn Walidi sulmoi një fis. Edhe kur ata e panë që po po i hiqnin shpatat e Khalid ibn Walidit, po po i vrisnin, ata ranë në sexhde direkt dhe thanë sabana sabana. Sabana ka qenë një fjalë që përdornin arabët kur erdhi profeti sallallahu alajhi wasallam, kur thoshin për person që u bë musliman, nuk thoshin që u bë musliman, por thonë sabaa. Domthonë ndryshoi fe, u bë u bë në fenë sabiinve, një fe që ata e quanin të keqe. Fe e keqe. Edhe këta thanë u bënë në sa në fenë sa sabana, u bë fenë sabiinë, nuk kishin për qëllim fenë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po se nuk e dinin se do mos nuk thoshin dot musliman, po thoshin sabana, sabana. Edhe vajtën sahabët i thanë profetit sallallahu alaihi wasallam që ata kshu kshu e pranuan Islamin dhe po thoshin kshu. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam vajti tha, "O Allah, unë jam i pastër prej asaj që ka vepruar Halidi. Distancohem prej veprimit të Halidit." Veprimi i tij është i gabuar, që ai domun shkoi vrau ata që domun pranuan Islamin. Edhe pse ata nuk thanë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, do e pranuan Islamin dhe me çdo lloj fjale që me çdo lloj vepre që tregon që njeriu dëshiron Islamin, ai quhet musliman. Kjo është çështja e dytë, çështja e tretë. Disa grupe të humbura kanë një lloj hasasie thonë arabët, hasasie domethënë një tip jo, hasasie Ë në gjuhën shqipe domethënë është një lloj kështu doktori do na ndihmojë çik për të. Ë për shembull kur ka pluhura për shkak që të ka pluhur për shkak, ha? Alergji. Allahu ta shpërbleftë me të mira. Don janë disa njerëz që kanë një lloj alergjie domethënë për termin tauhid. Që termi tauhid thon termi tauhid s'është transmetuar as Kur'an, Sunet e me radhë, domethënë Kështu që pse përdorni termin tauhid? Pse? Nga që janë mushrikë. Dhe faktikisht ata njerëz që kanë alergji prej tauhidit, prej termit tauhid, do të shikosh që ata kanë rënë në disa lloje shirku. Disa lloje shirku. Kështu që ne themi si ide tauhidi normalisht që është ideja më e qartë që ndodhet në Kur'an dhe Sunet dhe kush e mohon këtë lloj gjë, ai në të vërtetë ai s'është musliman. Kush thotë që Kur'ani nuk fton në tauhid, ai nuk është musliman. Dhe për këtë ka treguar Sheikhul Islam Ibn Taimia në librin e vet Mexhmuatu Rasail wal Masail. Ka treguar për disa njerëz që quhen, domethënë Ahlul Hulul wal Ittihad, ata që besojnë që Allahu është krijuar te krijesat e tij ose që Allahu është bashkuar me krijesat e tij. I thonë njëri prej tyre, "Ore po Kur'ani e kundërshton të gjithën këtë që thoni ju." Ndërsa, ajo që diskutojnë këtu disa grupe të humbura që i thonë vetes muslimanë si term, fjalë tauhid, është përdorur, ne themi është përdorur. Kemi një argument, argumenti i parë është hadithi i Muadhit që përmendëm, në të cilin për, i ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, le të jetë gjëja e parë në të cilën ti do t'i ftosh ata thotë en yuwahhidullah, që ta njësojnë Allahun. Kjo ishte ajo, domethënë, si thosh, fjala më më më e madhe që thoshte profeti sallallahu alajhi wasallam dhe gjithë kjo fjalë është tauhid. Kjo është njësimi i Allahut. Transmetojnë disa sahabë që kanë transmetuar këtë hadith, thot thon profeti sallallahu alajhi wasallam fa ahalla bit tauhid. Thot e bëri atë tehlilin që quhet ose ihlalun që quhet domethënë shprehje kësaj fjalës lebejk Allahumme lebejk me tauhid. Për të treguar që kjo fjalë është fjalë tauhidi e para dhe me anë të kësaj tregohet gjithashtu që fjala tauhid si term ka pas qenë njohur te sahabët, e përdorin këtë gjë. Sidomos kur bëhet fjalë domethënë që e kundërta e saj kush është? Është shirku. Që është t'i bësh Allahut shok dhe ortak. Kështu që ky si term ka qenë përdorur. Prandaj ata që denigrojnë përgjithësisht këto lloj këto lloj termash kush janë janë sufistët. të cilët adhurojnë varret dhe besojnë që ka zotra të tjerë përveç Allahut madhëruar. Dhe pse nuk e shprehin me gojë që thonë janë zotra? Nuk thonë, nuk thonë zotra, thonë janë eulija. I ndryshojnë emrat. Dhe ndryshimi i emrave nuk ndryshon asgjë nga realiteti. Sikurse imoraliteti quhet imoralitet edhe nëse njerëzit e quajnë bashkëjetesë. Edhe alkooli është alkool edhe nëse njerëzit e quajnë pije shpirtërore. Gjithashtu dhe shirku është shirk edhe nëse njerëzit thonë që ne nuk po i lutemi zotrave, po i lutemi evlijave. Përderisa ata e dedikojnë adhurimin dikujt tjetër veç Allahut, ai është shirk. Kjo është çështja e tretë. Pastaj ka treguar Ibn Abil Izz al-Hanafi Allahu e mëshiroftë. Thotë Tauhidin e kanë ndarë dijetarët në tre pjesë. Thon lloji i parë është tauhidi në cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Lloji i dytë është tauhidi në rububie. Do të do vi shpjegimi. Ë Kuptimi është domethënë që Allahu subhanahu wa taala është një në kri në krijim. E ky është i dyti, i pari ishte në cilësitë e Allahut, i treti është tauhidi në adhurim, në uluhia. Te lloji i parë. Tek lloji i parë po të shikosh grupet e humbura, kanë futur tek tauhidi i cilësive mohimin e cilësive të Allahut subhanahu teala. Dhe kanë quajtur tauhidin mohimin e cilësive. Edhe kjo është një prej parimeve të Mu'tazileve. Mu'tazile janë grupi i humbur, Që ata kanë disa parime në fenë e tyre, një prej parimeve të tyre është tauhidi, thonë. Tauhidi është një prej pesë parimeve të Mu'tazileve, dhe me tauhid kanë për qëllim ata të mohojnë cilësitë e Allahut, thonë që Allahu nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu dhe dhe vetëm shprehin Allah e shprehin cilësitë e Allahut me nuk. Kupton kështu i shprehin cilësitë e Allahut subhanahu wa taala? Domethënë që në të vërtetë kjo nuk është metodë e Kuranit dhe e Sunetit të Profetit sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu dhe mohimi i cilësive të Allahut nuk, domethënë është është kufër normalisht dhe e kundërta e saj është ajo që tregon Kurani dhe Suneti. Dhe nga të parët persona të cilët kanë mohuar cilësitë e Allahut ka qenë Xhehm ibn Safuani dhe ata që janë përputhur me akidën e tij. Ata thanë këta Xhehm ibn Safuani E, i mohojnë cilësitë Allahut dhe këtë mohim e quajnë teuhid. Kështu që mos u mashtroni prej termave, se termat mund t'i pretendojë çdokush, sikurse dhe termin ehli sunet dhe xhemati mund ta pretendojë çdokush, por në të vërtetë nuk ka lidhje me ta. Edhe Xhehm ibn Safuani, e, thoshte, pohimi i cilësive, çon që ka, do na na, na çon në idenë që paska shumë zotra. Po qe se ne themi që ka shumë cilësi, do të paska shumë zotra. Kjo është filozofia e tyre, domethënë që është në të vërtetë është katastrofë. Edhe kjo lloj ideje që thon këta që po po po pohum shumë cilësi të Allahut, kjo tregon që ka shumë zotra. Kjo është ide domethënë që dhe njeriu i thjeshtë kupton që kjo është injorancë. Ë sepse në të kundërt nëse ne pretendojmë që të të domethënë të besojmë një Zot i cili nuk ka asnjë cilësi, kjo në të vërtetë është mohimi mohimi i krijuesit. Madje, kjo lloj kjo lloj qenieje që nuk ka asnjë lloj cilësie absolutisht, vetëm domethënë përshkruhet me cilësinë që ekziston, por nuk ka asnjë lloj cilësie, ky lloj ky lloj përshkrimi, kjo lloj forme ekziston vetëm në mendjen njerëzore dhe as dikund tjetër. Domethënë sipas tyre, që i thonë vetes tyre që e njësokan Allahun, në cilësitë e tij bie që Allahu ekziston vetëm në mendjet e njerëzve, as dikund tjetër. Dhe kjo është tamam akide e filozofëve. Dhe këta e thonë këta. Sepse këta domethënë bëjnë një lloj mohimi të cilësive të Allahut subhanahu wa taala në realitet, i cili në në në përfundim e çon njeriun domethënë që ai domethënë të besoj që Allahu është asgjë. Siç u kam treguar edhe herë tjetër shembull, dhe vallahi ky është shembull shumë i bukur që ka treguar një prej dijetarëve të selefëve. Thotë grupet e humbura kanë mohuar cilësitë e Allahut dhe shembulli i tyre si shembulli i personit i cili thotë un kam në shtëpinë time thotë një palmë. Kupton? Thot, domethënë e besojmë atë thot nu'minuhu bi shart al-itlaq, në në në në absurditet. Është një lloj shumë vështirë, shumë shumë ide e vështirë për të kuptuar në radhë të parë që tash. E rëndësishme është që njeriu i thjesht kur kur e dëgjon këto lloj gjërash, kupton që sa larg janë ata akidës së pastër, besimit të pastër, e llogarit këta njerëz që mohojnë këto cilësi, a ka mundësi që ta duan Allahun këta? ose ta adhurojnë Allahun me frikë dhe me shpresë. Normalisht këta janë nga njerëzit më të larguar nga nga nga adhurimi i vërtetë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe nga shijimi i ëmbëlsisë së imanit, ata janë nga njerëzit më të larguar. Pse? Sepse këta në të vërtetë e kanë privuar veten e tyre këto lloj gradash. Ngaqë ata që në fillim fare thonë Allahu nuk duhet, pse se nuk ka cilësi, por çfarë do të duash thotë? Qartë? Dhe kjo lloj gjëje i ka çuar domethënë disa njerëz mohimi i cilësive të Allahut që ata të pretendojnë që Allahu i madhëruar ka hyrë te ka hyrë te krijesat. Edhe kjo lloj fjale thot Ibn Ebil Iz al-Hanafi, ideja domethënë që thon grupet e humbura që janë sufistat, që Allahu ka hyrë te krijesat ose është bashkuar me krijesat ose ka qenë në pafillimsi bashkë me ta, domethënë një Kjo thot Ibn Ebil Iz el Hanefi, kjo lloj ideje është më e ndyrë se kufri i krishterëve. Sepse krishterët pretenduan që Allahu ka hyrë vetëm tek Mesihu Isa alayhi salatu wassalam, ndërsa këta e përgjithësuan tek të gjitha krijesat. Ashtu. Prej degëve të këtij teuhidi në thonjza që pretendojnë këta, këtij teuhidi, domethënë mohimit të cilësive të Allahut që çon njeriu që të besojë, domethënë që Allahu është kudo dhe çdo gjë, është që këta thonë dhe besojnë që faraoni dhe populli i tij kanë qenë besimtarë me besim të plotë. Kupton? Edhe e njifnin Allahun siç duhet. Kështu që subhanallahu kur shkon domethënë vallahi Gjithashtu thonë këta, po këta, prej degëve të besimit të tyre që thot adhuruesit e statujave janë hak dhe në të vërtetë thonë. Ata në të vërtetë kanë adhuruar vetëm Allahun dhe askënd tjetër. Pse? Sepse Allahu është kudo thotë. Domethënë e kuptoni o vëllezër që kjo akide e këtyre njerëzve që thonë që Allahu është kudo, që kjo ekziston sot në Shqipëri, e? Kjo është nga llojet më të rënda të shirkut që mund të ekzistojnë dhe njerëzit nuk e dinë, s'e kanë idenë fare, janë out, Out me kuptim fjalë, me kuptim plot fjalës. Jashtë, jashtë. To subhanallah. Shikoni se se ka dhe më të keq se kjo. Dhe këtu domethën çka çka kanë thënë ata kur i thonë për shembull po mirë, përse Musa alayhi salatu wasalam del pyetja, përse Musa e kundërshtoi faraonin atë? Domethën përse e kundërshtoi? Thon këta tash i dha këta domethën Wallahi nuk di çfarë të quash ata. Ata janë më të keq se kafshët. Thonë këta, Musa nuk e kundërshtoi faraonin për atë që besonte ai që është zot vetë, por e kundërshtoi përse ai e kufizonte zotllikun te vetja e tij, sepse thotë Allahu është i përhapur te çdo gjë. I pastër është Allahu prej asaj që i përshkruajnë mizorët. Subhanallahu. Wallahi domethënë po t'i dëgjosh vallahi e çuditshme, kupton? Kjo ide ekziston sot te ne dhe ne nuk e kuptojmë, subhanallahu. Nuk e kuptojmë. Gjithashtu, një prej degëve të këtij besimi, përderisa këta thonë domethënë që Allahu është çdo gjë, ata kanë arritur atë lloj grade që nuk njofin hallal dhe haram. Pse? Ai thot, thot për veten e vet që është Zoti. Atëherë thot Zoti s'ka detyrime, detyrimet janë për tjerë, jo për Zotin. Kupton? Kështu që thot un po arrita deri në atë lloj grade, ta shikoj veten tim me Zot, domethënë s'ka më detyrime. Edhe këtë e shprehnin vetë të parët e tyre. Edhe thot Ibn Ebil Iz el Hanefi, prej degëve të këtij teuhidi është që ata thotë nuk ka dallim në çështjen haram apo hallal ndërmjet nënës, motrës dhe një gruaje të huaj. Thot sikurse nuk ka dallim ndërmjet ujit dhe alkoolit, imoralitetit dhe martesës. Të gjitha burojnë nga një burim i vetëm, përkunzi ato janë vetë burimi. Të gjitha. Domethënë subhanallah akide e tyre është një akide më të poshtër dhe po u them sot kjo është akide e turqve që kanë hyrë në Shqipëri. Kjo është akide e tyre. Akidetul, akidetul hulul vel itihad, kjo është akide e tyre, dhe unë po u them që namazi mas tyre nuk lejohet. Namazi mas tyre nuk lejohet, nuk quhet namaz mas ktyre njerëzve. Këto lloj akide besojnë këta. Kjo është akide zot na ruaj, thon këto lloj këto për këto lloj akide selefët, kjo është akide ibn Arabiut, Tilmisanit, Ibn Farid dhe të tjerë si punë këtyre. Shehul Islam Tejmie dhe dijetarët kanë treguar që jo vetëm që këta quhen qafira, por kush dyshon te kufri këtyre quhet qafir. Nuk ai domethën që kjo është prej gjërave më të më të domosdoshme të fesë islame, që kush dyshon kufrin e tyre ai është qafir. Dyshon kufrin e tyre që i qujn veten e vet Zot? Ç'a ngeli Zot? Ç'a ç'a i lan dexhalit kta? Kta çfarë i lan dexhalit kta njerëz? S'kan lënë asgjë tjetër. Përkundrazi, përkundrazi shirku i tyre në në në në të vërtetë në aspektin e përgjithësimit, Gjerësisë është më i rëndë se shirku i Dexhalit. Se Dexhali e pretendon Zotin vetëm për veten e vet, kurse këta e pretendojnë për çdo gjë. Edhe vallahi thot Ibn Arabiu disa disa vjersha, subhanallahu, po them mua më vjen turp ta shpreh vallahi. Don ato që tregon ai domthënë që e qujn e qujn akide ata. Gjithashtu një prej degëve të këtij tauhidi që kanë këta është që profetët ua kanë ngushtuar fen njerëzve. Pse sepse vjen ai vin vin këta pastaj çfarë thon? Profetët thotë profetët domthonë kanë arritur një grad, mirëpo më sipër se profetët janë evliat. Edhe evliat kush janë? Thotë vula e profetëve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kurse vula e evliave thot Ibn Arabiu jam unë. Do vula e evliave. Ka thënë dijetarë Shejhul Islam Tejmie e të tjerë që kush pretendon se evliat janë më mirë se profetët është qafir. Edhe janë argumentuar me historinë e Hidhrit. E thonë domethënë që Hidhri ka qenë evlia dhe nuk ka qenë profet dhe ka qenë më mirë se Musa. Llogarit Musa shkoi për mësu dije prej tij. Kështu thon këta. Por kjo s'është e vërtetë. Hidhri ka qenë profet. Dhe ka argumente që nuk nuk është nevojë, nuk është momenti këtu për të sqaruar tani, por ideja është domethënë që këta domethënë subhanallahu kanë futur një lloj fitne shumë të madhe në botën islame. Aq e përhapur ka qenë fitne e tyre sa llogarit më domethënë ne kur kemi mësuar vetëm fare prej ilmihalit, Që prej ilmihalit, sa kemi hyrë në fe, llogarit para se para se të lexojmë ilmihalin, e dinim që Allahu është lart. Vallahi, pa ne mësu kush, vallahi. Kur e lexoj prej ilmihalit, kujtohet dhe vetë njerëz që që kemi kemi marr pjesë në një kurs që na organizuan kurs disa vëllezër. Atëherë pyetën dhe ku është Allahu. O kishim mësuar atyre, unë kishim mësuar ilmihalin në dorë se burrimi për të treguar që Allahu është kudo. Ata i mësuan atë, ëh. Ngrita dorën, po shyqyr që në shyqyr që nuk më nuk më tha ngriu, po ngriu dhe jep ti përgjigje. Po. U ngrit një dikush tjetër, Allahu është mbi arsh. Kur tha Allahu mbi arsh, sikur më ra qielli mbi kokë. Thashë alhamdulillah që më përgjigj dhe pas dhe pas kot. Edhe kjo nga Ilmi Hali, kjo ishte domethënë ajo dhurata e Ilmi Halit, kupton? Dhe robi domethënë e merr thjesht fare, nuk e kupton. Nuk e kupton domethënë se se çfarë pasojash të këqija kjo kjo lloj akide është më e keqe se akide krishterëve. Kush e beson atë? I pastër është Allahu thotë Ibn Ebil Iz el Hanefi prej kësaj që i përshkruajnë këta, domethënë këta njerëz. Kjo është tauhidi i cilësive sipas grupeve të humbura. Tauhidi rububie. Tauhidi rububie është të pranosh që Allahu subhanahu wa taala është krijuesi i çdo gjëje. Dhe të pranosh që nuk ka për universin dy krijues të barabartë në cilësi dhe në veprime, i vetmi është Allahu subhanahu wa taala. Ky te ky tauhid thotë Ibn Ebil Iz el Hanefi nuk ka dyshim që është tauhid i vërtet. Por nuk është ky synimi i profetëve. Pastaj thotë, ky është synimi i filozofëve, që i pretendonin se ishin muslimanë, edhe një grupi prej sufistëve. Ë sufistët e kanë ndarë fenë e tyre në disa grada. Edhe duket se jua kam treguar një herë, thanë ata grada e parë shariati, shariati, pastaj është tarikati, Pastaj është hakikati, pastaj është marifeti. Edhe njeriu kështu kalon. Këta të cilët janë, domethënë, këta të cilët janë në në, në gradën e sheriatit, këta janë njerëz të thjeshtë. Edhe tregon këtu Ibn Ibn Ebil Iz el Hanefi që këta kanë ndarë tauhidin me një lloj ndarjeje që s'njihet nga profetët. Tauhidi i njerëzve të përgjithshëm, Tauhidi i të veçantëve dhe tauhidi i të veçantëve të veçantëve. Dhe ky lloj tauhidi s'njihet. Dhe po të shikosh se çfarë shprehet ai te tauhidi i të veçantëve të veçantëve, kjo është tamam akide e ibn Arabiut. Këta e quajnë të të quajnë gradën më të lartë tauhidit. Edhe grada më e lartë tauhidit sipas tyre që mos mos e shofësh sikur ti je duke njësuar Allahun, por sikur të shohësh që Allahu po njëson vetën e vet. Pse vetëm për të për të larguar nga nga mos mos duket vetja sikur je burrë i mirë dhe shiko si hyn shejtani robit, kupton? Domethënë ti bëje veprën, pastaj mbasi ta bësh atë, mos e shiko veten tënde, që domethënë s'e ke bërë ti, e ka bërë Allahu në vërtetë, kupton? Dhe pastaj kjo ka kaluar në atë pikë që të besojnë që Allahu është kudo. Subhanallahu. Edhe duke duke pretenduar këta, domethënë që domethënë ë sufistat që ky është thelbi i domethënë i akides tauhidi rububie që të pranosh që vetëm Allahu është, s'ka tjetër krijues, edhe në, në, në, në krijues dhe, dhe ai që posedon çdo gjë. Filozofët e kanë kaluar tërë jetën e tyre vetëm duke mbledhur argumente sa më të shumta për të vërtetuar që vetëm një krijues ka universin. Tregohet një herë domethënë që ka shkuar një prej tyre në një qytet. Në qytet islam mbase në Bagdad. Dhe edhe i thanë domethënë njerëzve mblidhuni se ka ardhur një dietar që ka 1000 argumente për ekzistencën e Allahut. Edhe i thanë një gruaje plakë ka ardhur filani shumë i njohur me radhë. S'e njoh tha, ç'është ky? Ka një mijë argumente tha për ekzistencën e Allahut. E tha kjo gruaja plakë, tha ai tha ka një mijë argumente sepse ka pas një mijë dyshime. Prandaj dhe ka një mijë argumente për ekzistencën e Allahut. Unë nuk kam nevojë për të tilla, tha, për këto argumente të tilla, se nuk kam dyshime. Domethënë, një grua plakë e cila domethënë thotë kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lem yalid wa lem yulad wa lem yakul lahu kufuwan ahad. Ajo e di tauhidin më mirë se ai i cili i thotë vetes filozof dhe i thotë dietar e me radhë e ka një mijë argumente. Me ato çorbat e tyre të cilat domethënë nuk të nxjerrin vetëm se në humbje. të cilën ata e kanë shprehur vetë, po po të lexosh historinë e tyre, shumë prej filozofëve në fund të jetës pendohen dhe kthehen, siç thotë Imam Imam al-Haramain al-Juwayni, thoshte unë tashi thotë po vdes në akiden e plakave të Nisaburit. Plakave, pse domethënë nuk domethënë e pa që nuk ka shpëtim për një vetëm se në akiden e pastër. Nuk ka më më mirë se ka thënë Allahu i Madhëruar Ar-Rahmanu al-Arsh istawa. Mëshiruesi mbi Arsh qëndroi. Si qëndroi e di vetë si qëndroi? S'na takon të futemi. E pastër, e thjeshtë, e qartë, tamam siç ka ardhur nga burimi, pa e përzier me pislliqet e filozofisë e me të tjerë me radhë. Dhe, domethënë, këta kanë bërë, domethënë, që janë këta, domethënë, filozofët, që quhen ehlul kelam, edhe sufistat, thonë, synimi më i madh i tyre në teuhid kush është, teuhid rububije, që të pranojnë që ka një krijues. Në një kohë që Allahu i Madhëruar ka treguar për profetët që ata nuk kanë dialoguar me popujt e tyre, a ka asnjë një krijues? Në qoftë po të shikosh gjithë historikun e profetëve. Shiko, shirku i parë që ka ndodhur në tokë kush është në kohën e Nuhut alayhis salatu wasalam. Për çfarë u foli Nuhu alayhis salatu wasalam? Atyre. A u tha besoni që ka një krijues sepse ata nuk besonin që ka krijues? Apo u tha mos adhuroni statuja po adhuroni vetëm Allahun? Po te populli i Adit, te populli i Thamudit, po tek, domethënë te popujt e tjerë, domethënë të cilët domethënë nuk ka pas njeri prej tyre që që dyshonte në ekzistencën e Allahut të madhëruar dhe që ai është krijues dhe furnizues. Kjo ka qenë një çështje e mbaruar, e sqaruar te të gjithë popujt, nuk dyshonte. Prandaj dhe metoda e Kur'anit kush ishte? Që Allahu subhanahu wa taala në Kur'an u tregonte njerëzve Ato gjëra që ata i dinin, thoshte, ju e pranoni që Allahu është krijues furnizues. Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulun Allah. Nëse ti i pyet ata kush e ka krijuar qiellin tokën, do thonë Allahu. Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah fa anna yufakun. Nëse ti i pyet ata kush i ka krijuar ata, ata do thonë Allahu. Domethënë e pranonin. Dhe Allahu me anë të këtij tauhidi që ata e pranonin, i detyronte të pranonin pjesën tjetër të tauhidit, që nëse e pranoni që vetëm Allahu është krijues, atëherë vetëm ai meriton të adhurohet. Edhe këta filozofë tash, tërë jetën e tyre e humbën duke i bindur robtë që vetëm Allahu është krijues, në një kohë që kjo në të vërtetë është çështje e mbaruar dhe mushrikët e dinë më mirë se ata. Kupton? Shis, domethënë nuk i nxjerrin njerëzit në asnjë logjikë, dhe sot këtë logjikë, e shikon te disa që merren me shkencë e me radhë përpiqen që të sjellin argumente shkencore që Allahu ekziston. Siç bën më shumë Harun Jahja e me radhë, dhe po u them meqë ra rasti punë Harun Jahja, që ta dini, Ruhuni prej librave të tij. Se ai në të vërtetë ka akiden e sufistëve që thonë Allahu është kudo. Ai këtë lloj akide ka. Dhe këtë lloj akide i ka përçuar njerëzve me anë të librave të tij. Kupton? Edhe po t'i shikosh librat e tij, ai nuk del nga metoda filozofike siç po tregojmë ne. Librat e tij në përgjithësi u tregojnë njerëzve që vetëm Allahu është krijues, fillon sjell fakte shumë shkencore me radhë, dikur filozofike ose shkencore, me anë të cilave duan t'u tregojnë njerëzve që vetëm Allahu është krijues. Po pastaj Po pastaj. Pastaj Allahu është kudo. Kupton? Po pastaj asgjë. Kaq, u bëre besimtar, hyn në xhenet. Domethën këta duan që t'u vërtetojnë njerëzve, ato gjëra që njerëzit i dinë nuk kanë nevojë të vërtetosh me argumente, sepse janë gjëra më të qarta. Domethën aq të qarta i kanë njerëzit këto gjëra sepse Allahu i madhëruar ka krijuar njeriun në këtë formë. Siç ka treguar domethën në Ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin kudsi, që ka thënë Allahu subhanahu wa taala: Inni khalaqtu ibadi hunafa. Unë i kam krijuar robërit e mi thot në tauhid të pastër, domethënë jo vetëm që besojnë që ka një krijues, po në tauhid të pastër thot. Fa ja'at hum ash-shayatin fa jtalat hum an dinihim dhe u erdhën atyre shejtanët i nxorën nga feja e tyre. Kështu domethënë njerëzve nuk ka nevojë t'u thuash ka një Zot. Ka i krijues, ka i furnizues e dinë të gjithë. Por ata kanë nevojë të tregosh që ky që ka krijuar juve, ky është ai që meriton të adhurohet dhe jo diçka tjetër. Kurse këta u lodhën duke u duke i mbushur mendjen, domethënë veteve të tyre, që vetëm një krijues ka me argumente fetare dhe vetëm kaq, por thonë njeriu nuk quhet besimtar, po qe se nuk e nuk e fillon besimin në këtë lloj forme si puna e këtyre. Edhe thanë që thelbi për cilin ka dërguar Allahu profetët kush është? është që njerëzit ta pranojnë që ka një krijues dhe thanë fjala la ilaha illa allah kuptimi i saj kush është që nuk ka krijues tjetër veç Allahut. Edhe këtë lloj gjëje duhet ta vini veshin, besoj se shumë prej jush e kanë dëgjuar që e kanë shprehur edhe sot këtu në Shqipëri. E shprehin disa njerëz dhe thonë la ilaha illa allah do thotë nuk ka zot tjetër veç Allahut. Me kuptimin nuk ka krijues tjetër veç Allahut. ose nuk ka shpikës të universit tjetër veç Allahut. Po kjo është gabim fatal. Sepse kjo nuk është kuptimi i kësaj fjale, as në gjuhën arabe, as kuptimi islam dhe nuk ka qenë ky qëllimi kryesor i davës së profetit sallallahu alajhi wasallam. Pse? Profeti sallallahu alajhi ka ftuar njerëz të besojnë që Allahu është krijues, kjo dihet, por kjo gjë ka qenë më se e njohur për ta, prandaj dhe ai nuk është lodhur të tregojë këtë gjë, sepse ata e dinin këtë gjë. Përkundrazi u tha, ky që ju besoni që është krijues, ky duhet adhuruar. Kështu që, domethënë, nuk dihet, ndër të gjithë popujt që i kanë bërë shok Allahut në adhurim, nuk dihet, ndër të gjithë popujt që i kanë bërë shok Allahut subhanahu wa taala, që ta ketë mohuar ndonjë popull ekzistencën e Allahut, ose që Allahu është krijues përveç faraonit. Edhe faraoni, kur ka treguar Allahu subhanahu wa taala, që ai thotë domethënë që e, unë jam zoti juaj i lartë, Ai nuk e tha këtë lloj gjëje sepse me të vërtetë dyshonte që ka një krijues të universit. Por e tha nga mendjemadhësia. Wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulma wa uluwa. Ata e mohuan të vërtetën, mohuan Allahun subhanahu wa taala, ekzistencën e Allahut. Edhe pse në veten e tyre ishin të sigurt që Allahu Allahu është krijuesi i çdo gjëje e me radhë, e bënë këtë lloj gjëje, thotë, edhe mohimin nga mendjemadhësia. dhe nga padrejësia e tyre. Kështu që dhe faraoni i cili ishte domthonë i pari person që pretendoi se është Zot, edhe ai vetë e dinte që Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Pse? Argument për këtë kemi në momentin e fundit kur faraoni përveç ajetit që ka treguar Allahu në suren Neml, në momentin e fundit para se të vdiste, kur e pa keq, Aty tha, Aamentu ennehu la ilahe illa alladhi aamenet bihi banu Israil. E besova që nuk ka të adhuruar tjetër përveç atij që kanë besuar banu Israilat. Domethënë ai e njihte shumë mirë Allahun. Po e mohoi. Kështu që domethënë në të vërtetë në të gjithë popujt, të cilët ka përmendur Allahu në Kur'an, asnjë prej tyre nuk nuk e mohonte që Allahu është krijues furnizues. Ata për çfarë lodhën këta? Për çfarë lodhen këta me librat e tyre për të treguar robëve domethënë që ka vetëm një krijues? Për çfarë lodhën? Në të vërtetë këtë lloj gjëje domthonë besojnë të gjithë, në kohë kur në ndërkohë kur ti fillon t'u tregosh robve argumente, jo ka argument që Allahu ekziston e me radhë, më shumë i shton dyshimet e tyre. Kjo është e provume vallahi. Nëse kur ti fillon t'i flet direkt ore, domthonë ka krijuar, ai kujdeset për ty me radhë, adhuroje, këto detyrat. Do shikosh njerëzit që pranojnë dhe nuk kundërshtojnë. E pranojnë se është është diçka shpirtërore. E ka krijuar Allahu njeriun të tillë, që ai ta pranojë në të vështirë drejtohet thotë oh Allah. O Allah. Kështu që nuk dihet në historikun e njerëzimit dikush që të ketë mohuar ekzistencën e Allahut përveç faraonit, dhe ai e mohoi nga nga pislliku i tij edhe komunistëve. Komunistët, domethënë janë të parët njerëz në historikun e njerëzimit që kanë nxjerrë një ideologji e cila thotë që ne besojmë vetëm në atë që shohim me sytë tanë. Normalisht kjo lloj kjo lloj ideje është ide shumë e poshtër. Dhe kjo lloj kjo lloj akideje është shirk më i madh se sa shirku i mushrikëve të Mekës. Edhe kjo lloj akide sot është përhapur, është përhapur në të gjithë botën perëndimore, materializmi, quhet materializmi. Dhe ky lloj shirku i materializmit është shirk më i rëndë se shirku i mushrikëve të Mekës dhe se shirku i tyre që adhurojnë varret e të gjitha me radhë. Mbase vjen rasti inshallah për të shpjeguar këtë me lejen e Allahut. Qëllimi është për të treguar domethënë që tauhidi rububie është hak, është i vërtetë, besosh se Allahu është furnizues, krijues, rregullues i çdo gjëje, por nuk është ky qëllimi për të cilin Allahu i madhëruar ka dërguar profetët. Përkundrazi, qëllimi i tyre ka qenë që t'u tregojnë njerëzve që vetëm Allahu subhanahu wa taala meriton të adhurohet. Kështu që Tauhidi i profetëve ka qenë tauhidi uluhije. Në këtë tauhid i kanë ftuar popujt. Po t'i shikosh gjithë popujt me radhë, U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Adhuroni vetëm Allahun, nuk keni të adhuruar tjetër përveç tij. Dhe kjo duket qartë nga fjala la ilaha illallah. Kjo është fjala të cilën e ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam dhe e ka thënë çdo profet përpara tij. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam e ka thënë këtë në Arafat. Thot duaja më e mirë është duaja e Arafatit. Edhe fjala ilah në gjuhën arabe nuk do të thotë krijues siç pretendojnë grupet e humbura Eshari, Maturidi, Mu'tazila me radhë, por do të thotë i adhuruar. Dhe kjo lloj formë kjo është përdorur në gjuhën arabe njihet. Dhe për argumenteve që tregon që fjala ilah do të thotë i adhuruar, kemi ë fjalën e Allahut subhanahu wa taala në surën Al-A'raf, në të cilën thotë wa qala al-mala'u min qawmi fir'auna Atadharu Musa wa qawmahu li yufsidu fil ardhi wa yadhraka wa ilahatak. Kshu e ka lexuar Ibn Abbasi. Thotë i thonë paria e faraonit faraonit, a do ta lesh ti Musën dhe popullin e tij që ata të të bëjnë shkatërrim në tokë, edhe të të lënë ty wa ilahatak edhe adhurimin tënd, ilah nga fjala ilah, ilah do të thotë i adhuruar, thotë, ilahatak domethënë adhurimin tënd, të lënë ty dhe adhurimin tënd. Gjithashtu, edhe tek arabët njihej kjo lloj gjëje. Mirë, tregon një poet, thotë thotë një poet, domethënë e ka përmendur fjalën ilah me kuptimin e adhurim. Ka shprehur një fjalë që thotë lillahi darrul ghaniyatil muddahi sabahna wastarja'na min ta'alluhi, domethënë tregon në vargje lavdëron disa disa gra të cilat domethënë i bënin tesbih atij thotë më adhuronin mua, domethënë. E rëndësishme është domethënë që e njihnin fjalën ilah me kuptimin e adhuruar. Edhe idhujt e tyre që ata i adhuronin i quanin alihe. Edhe po qe se do të ishin do po qe se fjala ilah do thotë krijues, i bi që ata të thoshin që këto që janë krijues, ndërkohë që ata thoshin nuk krijojnë këto, e dinin shumë mirë që këto s'krijojnë, vetëm Allahu krijon. Që dhe mushrikët e Mekës e njihnin fjalën ilah më mirë se sa këta që i thonë vetes tyre muslimanë. Edhe e dinin shumë mirë që fjala ilah do të thotë i adhuruar, prandaj edhe kur u thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam thoni la ilaha illallah, ata nuk e thoshin. Kurse këta e thonë, edhe bëjnë të njëjtën gjë që bëjnë ata. Bien në shirk. Kupton? Edhe për këtë arsye, shiko ku ka ku ka dalë humbja, humbja tjetër tash. E filozofëve, edhe këtyre që janë zogj të filozofëve. Nga që këta besuan që qëllimi më i lartë i profetëve është tauhidi rububie, që të besosh që Allah është krijues, Po të shikosh nëpër librat e tyre nuk gjen fare të flitet për tauhidin uluhije, pra adhurimin e Allahut vetëm, nuk gjendet. Prandaj ata thonë për shembull ta adhurosh varrin nuk është shirk thonë ata. Maksimumi thonë që është haram. Po jo, musliman quhet, nuk quhet mushrik. S'ka adhuruar diçka tjetër përveç Allahut. Po themi që është e ndaluar, por nuk është shirk. Pse shirku është thotë të besosh që ka krijues tjetër veç Allahut. Edhe këta këta edhe kushërinjtë e tyre sufistat ishin ata që e kundërshtuan Muhamed ibn Abdul Wahhab kur doli me davën e tij dhe i quajti qafira këta, pse adhuronin varret, këta thoshin jo s'është qafir. Ai thotë la ilaha illallah, po the la ilaha illallah e ke e ke kaluar në sirat ti. Sikur të bësh çdo gjë të bësh, sikur ta përmbysësh dynjan me shirk, ti thua pse nuk është shirk, nga që ku nga erdhi kjo akide, nga filozofia. Duke u marrë me filozofinë, menduan se thelbi i tauhidit është tauhidi rububie, dhe nga që menduan se tauhidi rububie është thelbi, edhe mohimi i cilësive të Allahut, tauhidul uluhia anashkaluar fare, nuk ka tauhidul uluhia. Kështu që sipas këtyre, domethënë, Të gjitha këto vepra që quhen shirk në fenë islame dhe i ka quajtur profeti sallallahu alajhi wasallam shirk të qartë, thonë me radhë, të gjitha këto nuk janë shirk për ta. S'ka asnjë lloj vlerë fare, përkundrazi dmth maksimumi i tyre thotë që ato janë haram sipas tyre. Dhe njeriu domethënë sipas tyre nuk del nga feja me këto. Në një kohë që domethënë Allahu subhanahu wa taala ka quajtur për shpreh shumë për vepra lutje me radhë të tjera ka quajtur shirk. Dhe për të thënë quajtur shirk, ato janë shirk dhe në të vërtetë kur njeriu vepron ato ai del nga feja islame. Kështu që thelbi i kësaj do ide ide ideja që desha tregoj është që tauhidi në cilin kanë ftuar profetët dhe kanë luftuar për të është njerëzit ta adhurojnë vetëm Allahun subhanuhu teala vetëm. Ta adhurojnë Allahun vetëm. Jo thjesht që ata ta pranojnë që vetëm Allahu është krijues dhe furnizues. Dhe ky është kuptimi i fjalës la ilaha illallah. Dhe këtë lloj fjalë la ilaha illallah, kjo këtë këtë ka shprehur profeti jonë sallallahu alajhi wasallam tek populli i tij dhe të gjithë profetët e parë, siç e treguam në hadithin, që kjo ka qenë fjala më e mirë dhe lutja më e mirë që bënte çdo profet. Për treguar që të gjithë profetët i kanë ftuar njerëzit që ta adhurohet Allahu vetëm, jo thjesht njerëzit pranojnë që vetëm Allahu është krijues, sepse ata thonë Thon profetët, o qalet rusuluhum, a fi llahi shakun fatir as-samawati wal-ard. Than profetët, u thon popullit të tyre, a ka dyshim në Allahun krijuesin e qiellit dhe tokës? Do nuk dyshonte kush. Nuk dyshonte kush në këtë lloj gjëje. Shi, domethënë, ë kuptohet prej kësaj domethënë që thelbi i dërgesës së profetëve, të profetë të gjithë profetëve ka qenë që ata t'u tregojnë njerëzve që vetëm Allahu subhanahu wa taala meriton të adhurohet dhe ë nuk e meriton domethënë diçka tjetër përveç Allahut, kushdo qoftë ai, njeri apo gur apo dru apo apo kushdo qoftë. Apo melek apo profet apo ulija me radhë. Dhe së fundi, tauhidi në cilin kanë ftuar profetët, është diçka më e gjerë, domethënë diçka që ka treguar dijetari Ibn Abil Izz Hanafi dhe ndër të tjera ka thënë tauhidi ndahet në dy lloje, tauhidi në cilin kanë ftuar profetët. Tauhidi i dijes dhe tauhidi i punës. Është diçka shumë e thjeshtë prandaj edhe unë desha ta thjeshtoj me dy fjalë, tauhidi i dijes dhe tauhidi i punës. Ky është gjithë tauhidi. Tauhidi i dijes, domethënë që ti ta besosh që Allahu ka emrat e tij të bukur, ka cilësitë e tij të plota, që nuk kanë të meta, mangësi në asnjë aspekt, dhe ka, domethënë të besosh në veprimet që i bën Allahu dhe ai dhe janë specifike vetëm për ta. Vetëm ai krijon, vetëm ai furnizon, vetëm ai jep jetë, merr jetë e me radhë. Kjo është tauhidi i dijes, kurse tauhidi i punës është që ti veprat e tua t'ia dedikosh vetëm Allahut subhanuhu teala. Domethënë, po ta shikosh subhanallah tauhidi vërtet është shumë i qartë, Është shumë i thjeshtë dhe argumentet e tij janë aq të shumta sa i gjithë Kurani sikur i bërtet njeriut që o njeri ja ku është ky tauhidi. Kul ya ayyuha al-kafirun, o ju kafira, la a'budu ma ta'budun. Nuk adhuroj atë që adhuroni, subhanallahu. Më e qartë se kjo nuk ka. Mos adhurojmë askënd tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Wala nushrik bi shay, mos mos i bëjmë atij shok. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah dhe mos e bëjmë njëri tjetrin zotar përveç Allahut. Domethënë, kush është fjala e përbashkët? Njësimi i Allahut subhanahu wa taala. Ta njësojmë Allahun, ta adhurojmë vetëm atë. Edhe, domethënë ajete të tilla janë të shumta. Madje, siç kanë thënë dijetarët, domethënë i gjithë Kur'ani është përfshirë tek sura Al-Fatiha. Sepse sura Al-Fatiha nuk nuk është zbritur as Kur'an, as Teurat, as Zebur, as një libër tjetër sure si ajo. Edhe gjithë thelbi i Kur'anit është sura Al-Fatiha. Edhe thelbi i surës Al-Fatiha është tek ajeti që thotë iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Ky është thelbi i gjithë Kur'anit. Pse gjithë Kur'ani ku për çfarë fton njerëzit për ta adhuruar Allahun subhanuhu teala dhe ne kemi treguar fjalën e Ibn Qayyimit në hutbe, i cili ka thënë që gjithë Kur'ani flet për tauhidin, në mënyrë direkte ose indirekte. I gjithë Kur'ani pa përjashtim, çdo ajet i Kur'anit flet për tauhidin ose për ligjet e tauhidit. Ose për përfundimin e atij që ndjekin tauhidin dhe përfundimin e atij që largohet nga tauhidi. Tregon historitë e atyre të cilët e kanë zbatuar tauhidin dhe historitë e atyre të cilët nuk e kanë zbatuar tauhidin. Tregon përfundimin në ahiret atyre që kanë qenë në tauhid dhe atyre që nuk kanë qenë tauhid. Tregon ligjet që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me adhurimin e Allahut që është pjesë e tauhidit. Kështu që, gjithë Kur'ani, siç ka treguar Ibn Qayyim flet për tauhidin, domethënë për tauhidin e adhurimit. Po ta shikosh, gjithë Kur'ani ç'është? Ligje. Ligje, çfarë janë këto ligje? Janë punë që duhet t'i kryejë njeriu. Kështu që në të vërtetë adhurimi i Allahut ose njësimi i Allahut nuk është thjesht një teori që mësohet, por është që njeriu ta mishërojë atë në jetën e tij, në mirësi dhe në vështirësi, në hall Edhe në qef, në çdo lloj gjëje, ai do t'i drejtohet Allahu subhanahu wa taala, dhe ta njësojë atë. Ky është tauhidi në cilin kanë ftuar profetët, e thotë Ibn Abu Ja'far al-Tahawi ka treguar në në fjalën e tij thotë ne themi në tauhidin Allahu duke besuar duke kërkuar Allahu sukses që Allahu është një edhe nuk ka shok. Thotë një, nuk ka shok. Kjo është për përforcimin e fjalës parë, domethënë që është një edhe është i pashoq. Sepse sikurse ka përmendur profeti sallallahu alajhi wasallam në lutjen thotë la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahut i vetëm, nuk ka shok. Për ta përforcuar që ai është i pashoq. Dhe për të treguar që është i pashoq në çdo gjë që i përket vetëm Allahut subhanahu wa taala. Lus Allahun të na dhurojë tauhidin e vërtetë dhe na japi dritë për ta shikuar rrugën dhe na largojë nga çdo humbje. Allahu ju shpërbleftë të gjithë.